Nun bada Lautan hogeik adan kantua baten bidez, errobitaldiak langileiai hamar manhamentu emaiten zeitzon, goguan balin baduzie. Oai aldiz lan mundian sartzeko dia hameka manhamentu bete behar. Lehena, nurk bere buia saldu beharko diala. Savoir se vendre, c'est une des premières choses qu'il faut savoir faire dans le monde dans lequel on vit. Lehenago esklabuek ben tratulantak balin bazutien, oai nurk beak izan behar du behebuaen saltzale. Lan mundialat ez da agertu behar gien bezala. Gue bu hauste, duda, tristezia eta ametsekin. Ezagut gari hoike jente batenak dia. agi eta sentimentuz jositako jente batenak. Bena lan mundian, jentia dezagertzen da, ekoizpen bat izateko. On est un produit comme Ekonomia mundiai egokitzeko, bizitza hontan behar den txoldata baten ukeiteko, tipi-tipitik hasi behar da. Ez da haur bati jakutsi behar autonomo izaten, plazea eta goxotarsuna bilhatzen, be barnetik jaikiko dien bide baten barnatzen, ez. Normak jakitzi behar Très petit intérioriser une norme sociale, des codes. En su uano balimbada nurbait ustediana etika bat iken hal esakela ideal bat defenda jalezakela, beste mundu bat jaik ahaldezakela, jakin beza ez doala nihuat. Eta bide hoi jeraikiz, jakin dezala mundutik baster egonen dela, bea edo bea bezalako amezlaiekin. On doa fer de kompromis, autrement vi en société. Eta egunko lan jentartia ez da asmatuik baldintza hobenekin lan egiteko lanan bidez nurbeaen biziai zentzu baten emaiteko, egiten dugun lana bestentzat baliagarri izateko, egunko lana da pentsatu gabe galteginik zaikunaen isilik egitia Plaire au chef, être près de lui, rester avec lui. Horrek eran nahi du haren zerbitzuko izatia. Bilkuetan goitia, aste undaretan enpresako barne egonaldi eta juitia, eta hoi espada aski. Éventuellement, lui servir euh, un petit café avec un petit biscuit. Egin Egindutudan ohargusi hoik eta josik dien soniak, estia ene bu buhurutik sortu. Paul emploi de la kuaren aholkiak dia. relooking deitzen dutien jardunaldietan emaiten dutian aholkiak. Helbuia lan baten txerkatzen aidienai irudi erakargarri baten emaitia enplegazaliaen aitzinian agertuko delaik. Irudi hoi zehatza da gaurko mundiak enpozatzen din baten uduikua. Une image de beauté, une image euh, de dynamisme, de performance. Lehiakor, dinamiko eta eder. Superwoman edo Superman emaiten da ez dela nurbaiti lan postu bat emaiten dien jakintza eta eksperientzia engatik, baizik eta emplegazaliaren fantasma sexual bat hasten dialakoz. Impresione hoi, Mundu patriarkal juntan pentsa ezakien bezala emazten ganda gehien bat agertzen. Ela dinamik, fort, ela du karakter, jem. Tigre eme dominante bat behonduan ukeitiak seftio bati eksitazioa sortazten badeio, tigre horrek ez dezala jaleike ahatz buia argi eta xotil uken behar dukiala. Eta espalin bada kalitate hoietaz duntuik, dena beno inteligentago agertzeko trukuak emaiten dia delako relooking hoieta lunettes. Ikusten den bezala, lan baten ukeiteko baldintzak hanis dia, gaiza hanitzen egiteko prest izan behar da. Bena aipatu guzi hoieta plegatzia ez da uano aski, etxeko lanake egin behar behitia. Ez haurekin edo bizi lagunaekin egoitia, pausi denbeo hoien gozatzia, ez mundu numerikoko lagunarte informalaren hasteko etxelana, ezen Quelqu'un qui n'a pas euh, X amis euh, sur Facebook euh, va être inquiétant pour un employeur. Hara, oaikuan uste dut aholku ke emandeitzia dela lantio baten atzamaiteko. Bena, azken aholku bat haleike, ez ahatz oskien argitzia. Oso importanta da, zerren? Les gens qui ne servent pas les chaussures sont des gens qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. Eta kapitalismoak dugun guziaren emaitia deiku galtegiten.